Hani ala salah? Salaha gelmiş. Salaha, salah, salah. Salah, refah, refah, felah, necat. Huzura gelin huzura. Ol mahbubun, ol mahbubun, ol mabudun huzuruna gelin. Kim ki Allah'a kıyama durdu, onlar cemalullah'a görecekler. Sen cemalullah'ın, ben cemalullah'ın ne olduğunu bilmem. Lisanla söylüyoruz yalnız. Onu Allah'a aşık olanlar bilirler.